Antoniako autobus berri bat antolatuik da kostaldien lotzeko eta horrekin batetan irun arte juiten ahalko da autobus zibilbideak presua eta beste sehetasun hartuko dugu xarrisek. Mariano Rajoy azide, Rajoyek azken eguna badu gobernu baten antolatzeko egun espada heltzen beste haute eskunde sumait boskatuko diate. Do boskatuko. Eta Ikeak aste harte juntan enplegiaren forum bat antolatuko du ehun da hogeita hamar bat le lanpostu proposatuk behitia ametzondo komertzio gunean lan egiteko. Eta demoen aldetik ekia ukenen dugia egun moanokun lauenz. Egun eta aste hundar guzian denbo ikitsu kan behar gunuk eberazinez ede eh, aste eh, eder bat ementuan eh, gia, loikerlen araberan eta egun, eh, zeluzo ardi, eta ekiaren agerraldiak nagusi, ukan behar, izan behar guntuzke, eh, eta temperaturak, eh, bon, etxas bazterian oita lau osken nguian guatuko dia, barnek aldean oita sortzi osken nguian guatuko dielaik, eta eran bezala, bihar eta etzi, ere denbozin edera, ukan behar gunuke, aluikerlen araberan. Titulietan erraiten gineizien, ego lapordiko hiriguniak otobus gara josare berri bat sortu dila, huai arte itzulia, uribil eta erlaitza sarek segurtatzen zuten hirigunek barneko lotuak, huai eh, urentuik da hoi, sehetasunak marga forestiekin. Irailaren lehen untan dute ego bus izeneko gaxa behia Egobus autobusak ibilbi deukanen ditu iriguneko amabi erretatik pasatuz. Bost idilinea eta bost aldirietakoak eskola itzuliak ere segurtatuko ditu egobus sareak. Tamaina anitzetako ama bost autobus berri martxan eman dira, berde gorri eta suri zapainduak. Germanak ala orkuinako autetxea da, garaioen batzordean parte hartu du, eta erabiltzaileen dako zendiren aldaketak galdegin diogu. Orain arte, bazen eh, bereziki eh, baziren endaian eta eta doni banelu itzunen eta ziburun, eh, erri barneko eh, baina gero eh, errien arteko eta peli urbanoak gutxi ziren, beraz, zerbitzu uh, gehiago izanen da, bereziki, uh, etxe, etze, eh, xara, eta urbileko uh, eh, errientzat. Iruneko erriarekin lotura egiten alko da ere, urte osoan, orain arte, udan bakarrik egiten zenean. Jarman kala. Bai, eh, irunerat, eh, irunetik edo irunera joten alko da, garaio hori hartuz, eta parada emanen da, urgunat, irunetik eta baionara ino bederen, uh, autobusez joaiteko. Jose Antonio Santano, iruneko hauzapesa bozik agertu da. Azteko ni oso pozik nago eh, erabaki honengatik. Gure erlazioan endaiarekin oso garrantzitsua da eta eh, bueno, behar dugu garraio publikoa lotura hori errealitatea izateko bai. Eta bueno, azkenean erabaki honen esker eh, hori posiblea izango da. Bueno, nire ustez proiektu hau eh, egobuz proiektu oso util izango da hiritarrentzat. Ajangurak ere agertu dira endaiako atabala eta sipienia auzoetan geldileku batzu kenduak izanen baitira. Iriguneak jakinara ziduenez, autobus berriak zabalegiak izanen dira karika ertsietan pasatzeko. Lau milioi euroko imertsua eginen delaik urteoz, hego rapordiko hirigunean, hego bus jakin, nonto buja batek, euro bat kostako dil, be, Euro eh, bat kostako dilaik. Elkarretaratzia egindi esartzeko lehen egunin baiunako etxepareko liseoko ikasle eta iakasleek, ehunta sei ikasle sartu dia aurten etxepare liseoko bigerenin, hoi arte hiu klase bazien eta laugerren bat zabaltu izan behar die, hamabost oen eterdi habo eskatzen dutie Halle eskuntza akademiai, baina ez die ahestia onartuik izan eta horrek arazoak proxatzen izke kalitatezko eskuntza batentako eta gelak kargatiegiak izanen beiti. Frantzia. Azken egin egun adi Espainiako parlamentaiek lehen ministro baten adosteko bi, uh, aldiz boskatuik bali, baldin bada orten parlamentia entako, gobernuk eraikitzia ez da hal heltu Mariano Rajoy, gaur berrize boskatuko die bena uh, geiengo me absolutua espeitie ukenen henen, seguraski hiugaren aldikotz boskatu boskak errepikatzeko arriskia bada hanen. Ikasle habosienek ikasturtia egunen edo atzu hasi beitie aldaketa hanitz urte, ha, urte da programen kamiatzea kolegioko azken urteko klasetan. Kasi hortan bestiak beste ideia da ikasgaien inguian adostia eta disiplina desberdinak taldeka lantzia. Hoi hola dela eta uskain lekien ez dela kontutan hartuik eh, gertat, eh, gertatzen ahalitaike ikusiz eskunde nazionaleko mundian gure mintzaira entzusten gazarik ez ziela gehienguan. Kati Petri SNUIPP sinikatekoak, beldurhoi aipatzen zaikun atzoko goizberin. Kati Petri Sanz. Lantalde eta gehi eh, desberdinak moldatzea eta hartzea beste zerbait ateatzeko, untsa ditzateke proiektu moduan ibiltzea, baina gehienetan taldeak bizkik ergatuak dira, eta biziki zaila da martxan ezartzea. Eta azkenean, dena gehinat negoziatu behar da, orduan eh, leku batetik besteat kristan desberdintasunak izanen dira. Gero eman dezagun eskuararen zat eran nahi du eskuara beharko dira sartu beste errakas ele bat zuekin adostuz eta beldur gira kasua initzetan, eskolaren zat edo olako gai ezain berrezkoak ikusten direnak eh, malorozki gienan zat, kalte gerria izanen dela. Bestalde, kintza terroristen mehatxiak diela eta Kati Petri izan zekzion, jakasliak ez diela baita espada holako egoerai bat ibu egiteko egokiak, jakinez formakuntzaik e ez diela, eta jabakiak ez diela eskoren esku eta herriko etxe edo herriko eh, herri elkargoen gain. Baiun aldeko ametsondo komertzo gunia urri un, uh, urrieta inunda juntan zabaltuko da eta Ikeaen ondoetan beste saltegi eta jateko leku andana bat izanen da. Hoientako langiliak txerkatuik dia eta enplegiaren foro berezi bat antoratuik da. Dagun haste hartin baiunako elkarten etxin ehunta hui eta hamar bat lan post proposatuik uh, izanen dia. Saltegi arduradun, saltzaile, sukaltai, zerbitxai eta beste. Lanketan eh, edo lan txerkatzen da, dabiltza ben zebeak ekartan halko dutie goizeko beratzonetaik arrestiko bostoneta. Espainiako... Espainiako txirindulai itzuliko bigerren etapa euskal herri edo bi etapa euskal herria gaindi ostial juntan eta bihar neskenegu naekin ostial juntan eh, etapa bilbotik eh, urda subiat arte junenda eta bihar urda subitik obizke lepo arte. Ondorioz txirindulaiak iganen dia e, pasatuko dien bidiak tarteka hetxik izanen dia. Nazio mailako ekitaldia baliatu nahi die erakunde publiko eta pribatuek urda subi eta saretako herri berrien turistikoa egiteko, Nafarroako goberniak hogeita bi mila bostehun euroko laguntza eman du Espainiako itzulia horra ekartzeko, Manu Aierdi, ekonomia ekonomiarako lehendakai ordia. Guk orain ari gara Nafarroaren eredu ekonomiko erreflexioa irekitzen eta proposatu dugu eta eragile pribatuak ondo ikusi dute turismoa hemendik aurrera etorkizuna begira ja importantzia dauka baina izan behar dela ba, ba beste sektorekin automozioarekin energia berreztegarriarekin e, nekazaritza eta industria alimentariarekin eta bar, baina turismo ere bai, izan behar da, ba, sektor estrategiko bat, ez? Gero eta gehiago orduan, ba, olako aukerak ezin hobea dira, baita ere, idea hori bultzatzeko eta mai gainean aipatzeko, ez? Azken finean, Espainiako itzulea, girokin eta turrekin, munduan zer dira, hiru probak importantenak, hiru asteko probak, eta deno dakigu zenbat milioi persona munduan zehar ikusten dute telebistaz, sare sozialetan, eta bar, et, bar aukera ezin hobea, ba, Nafarroaren irudia, ez bakarri zen nola ez urdaxena bereziki, baina ez bakarrik, Nafarroa osoko irudia bultzatzeko. Eta zehatzago izaiteko ehunta lautan hogeita hamar herrialdetako hiu ehunta berroita hamar milu ikusle hunkitiko dia telebistaen bidez eta Euskal Herriaen omena denetan aipatiko dela. Kostaldeko handi surf elkartia Frantzua Holanden eskutik, La France s'engage izeneko presioa jaso du henegun paigen, xai horrek gizartia, entz, gizartia i zerbitxian haidien elkartiak dutu xaitzen, eta aurten hamabos xaietaik xaiestatietaik eh, bat handi surf elkartia izan ordin. Azken horrek edo zoin elbaritasun mota ekin surf egitia ahaltzia helbu dilaik. Igante juntan ospatuko da iruden gerla zibilan igantzen sutean lautan hogei geren urtiak eta horrentako ekitalde simboliko sumai diate irun eta endai harteko mugako subietan dagun berri xailan koldo nausiak zehaztuko daiku ze iganen den. Eta kirolaekin urrentzeko atzoko pelota partida bat eh, bazen Baiunako San Andres Trinketian, eh, Sajuneko lehen partidan, Grigori Agire eta Cedric Luku, nausitu beroita hamar, Mikael Darmendrail eta Vicente Larralden etzian berroita lauekin, edo berroita lau puntuekin urentu dielaik. Eta Eta erugbian hitzor du sumait edo kirol beste hitzor du sumait prodebi txapelketareko bigeren eguna ize iganen beita gaur maimiarritzen tako eta restiko sortzionetai goiti montobain etzian aiko dia jakin behar da simun luku eta, eta saimoni vakak estila jokatuko kolpatuk beitia top hamalauan aldiz baiuna pauea adjun beharko da bihar, eh, eh, bihar arestitan eta azken hitzor du kultural batekin urentzeko huitazten aldeiz siegu armendaritzeko taldiak amatxin leza finantzerkia eskaniko dira gaur, raierako denen etxean, arratseko bedatzunetan eta hau azparneko eskia ikastolaen alte. Berri hoik eta beste zumait eh, berri zaipatuko jutugu sortze honetan eta sortzik eternitan. mila esker eta Sari beraz erran bezala, bitzez e, berriz aroa ipa dezagun, eta aro ikerlen araberan egun aldi zinez ukan behar gynuke egun, mementoko emezortzi osketan baldin badugu termometroa, egun, oita bederatzi osken nguen goratuko dia temperaturak, demo zinez izanen digulaik, egun otan erran bezala, itxas bazterian, ale, oita la osken nguen diateke temperaturak, e, itxas bazterreko aizea hil batek, buatuko baitu egunotan. Aste hon da esken bai nesken egun bai igantin, denbo edera mentuan gia berriz, naiz eta hor goio izun baiti izanen dien, eta noizten kabe, eh, ekiaren ageraldiak trabatu seik diateke, bena oroa gala ere, e, diote, denbo ikitsukan bergunuke, eta temperaturak zinez beruak, berriziki bihar, oita ma bi osken baitia, temperaturak igantin apaltsa goni, oita zazpi guian eta dagun aste atxarretikat, denbo ekitzu itzeman itzaiku, da aste osorako. Ala beraz, mementoko zer duten aroik denboraren aldetik. Euskara gaitasuna giria, ega eskuratzeko aurtengo bigerren deialdiko azterketa probak, irailaren hogeita lauan, Baionako fakultatean abiatuko dira. Izen emateko EPEA, abuztuaren ogoita bederatzitik, idairaren behatzira, mintzaida.fr gunean duzu. Lehen izen emate horren ondotik, emezorzi euroko ordain txaria isuriz, izen emate oso alortuko duzu. Aztarketari buruzko seetasunak, ubebekoitzairualdiz.mintzaira.fr web gunean. Batik, mm. Batit! Zer da, Kristof? Negoa da, Euskal Iratietan. Fini koktel sable eta espartin. Goiz berrin, gomitak, iritziak, erreportaiak, eta ostiraletan, uhu! Arantxa gurekin! Uhu! Euskal Iratietan sartzea, irailaren bostean. Euskal Eta da gyn hastian baizik ez bitugi sartzia Euskal Irratietan, uanokuan uidako egitarrauetan bat, batzen gitza itziela, eta beha ostialez, diska berri baten aipaldia dugu, o txalde taldia egun aipage izuekin maia muruaga.